Allah anasema walibasu taqwa dhalika khairun katika surati al-a'raf akataja vazi la uchamungu neno libasi ni kitu mtu anavaa kikastiri kwa hiyo mtu kuwa na takwa ikamstiri akaacha jambo la haramu akafanya jambo la halali kaitwa libasi kwa sababu linafunika nini linastiri mwili wake kutoingia katika mambo ya muharramat na mtu kufanya mambo ya ya halal na yale amrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na wengine wameelezea vingine kullu ma yulbasu min athiyab wengine wanaeleza hivyo katika ukisoma hizi maajim dictionary za za, za wanawachuoni wa Kiislamu wanaeleza hivyo kila ile ambayo kila nguo inayovaliwa wengine wameita alibas ama katika upande wa istilaha wakieleza wanawachuoni wa fiqh kama katika kitabu al-mawsu' al-fiqhiyya al-libasu al-libasu huwa ma yasturu al-badan libasi ni vazi ambalo linastiri mwili ويدفع الحر wal-bard na inazuia joto na baridi kuna wakati unaweza kuvaa nguo kwa sababu ya kuzuia joto kuna wakati unaweza kuvaa kwa sababu ya kuzuia nini baridi yote inaitwa al-libas kwa kifupi nguo ambayo mtu anavaa kustiri nini mwili wake ndio ambayo tunaizungumza sisi ipi avae nguo hiyo ipi asivae akivaa ifike wapi ifunike nini katika mwili wake hilo ndio ambalo jambo tunataka kulizungumza kwa upande wa wanaume kadhalika upande wa Eh, wanawake baada ya kutoa utangulizi huo kuna dhawabit kanuni za kufahamu vazi la kisheria kanuni na zile na ile misingi mtu adhibiti kwamba hii ndio vazi ambalo linafaa kisheria likikosekana hili halifai kwa kuna kanuni vitu vya kudhibiti katika misingi ya kufahamu na wanawachuoni wanaitaja kwa mujibu wa nusus zilizokuja katika Qur'an na Sunna ka, kama waliofahamu masahaba na tabiun na wengine katika wale watu walioishi katika karne tatu bora as-salafiyun as salafus salih katika vazi la mwanamume katika kidhibiti cha kwanza katika mambo ya kudhibiti ni mtu kuta kujiepusha na kuvaa hariri vazi la hariri au dhahabu haifai mwanamme mwanamme kuvaa hariri au kuvaa dhahabu kwa hiyo mtu kuvaa vazi la hariri kadhalika adhahab silk na gold kwa mwanamme haifai kwa hadithi ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alichukua hariri hadithi ya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu akachukua hariri mkono wake wa kulia akachukua na dhahabu mkono wake wa kushoto akasema inna hadhaini haramun mavazi haya mawili ni haramu ala dhukuri ummati kwa wanaume wa ummati wangu kwa wanaume wa ummati wangu ipo hali katika masala ya fiqh wanaeleza kuna ruksa ipo lakini inaelezwa mahali pake kwa mgonjwa na kadha kuna baadhi ya maradhi mtu anaweza kuumwa akaruhusiwa kuvaa mavazi fulani mwanamume hayo ni masala mengine lakini asli kwamba mwanamume hafai kuvaa mavazi hayo ni aina ya kitambara hariri ipo hariri nyepesi na ipo hariri nzito aina za mavazi kwa hiyo muislamu mwanamme ajue hivyo kadhalika mambo ya dhahabu yanahusiana na wanawake yanalainisha mwili na mwanamme si mtu wa kufanya hivyo mavazi ya dhahabu yanaleta ulaini katika mwili na jambo hilo alihusiana na na mwanamume hiyo ni halali kwa upande wa wanawake haya ni masala yakielezwa peponi huko akhira ndio ataelezwa mambo kama watakuta vinataja vitu dhahabu lakini ni huko hata hariri pia kwa maana lakini peponi kwenye Qur'ani ukisoma inaeleza hivyo masala ya hariri dhahab peponi kwa wanaume lakini hapa duniani ni haramu kwao kadhalika kidhibiti cha pili ni ayakuna yakuna al-libasu satiran lil-awra liwe ni vazi lile tulilolieleza linastiri uchi wake uchi wake mwanamme na uchi wa mwanamme almughallad kwa sababu kuna uchi ambayo ni mughalladha aura ni baina ya kitovu chake na magoti yake na kuna hadithi imekuja ku kueleza kwamba na magoti pia ni aura haifai kwa mwanamume magoti yake kuwa yako wazi mbele ya mwanamume mwenzie au mbele ya mwanamke ambaye ni ajanib na hapa kuhusu suala la vazi liustiri mwili kuna vitu viwili vya kuzingatia kwanza isiwe nguo imembana ime, ime mwanamume amevaa nguo imembana mwili wake umemtaiti mwili wake kiasi ambacho mtu ina, inadhihirisha maumbile yake kwamba sehemu hii yuko mnene mnono mnono sehemu hii konda hapa kukadha inamchora ina, ina yani ile picha sura ya mwili wake namna ulivyo kuna watu wanavaa nguo inashikana na mwili kabisa tunaelewana anafahamika sehemu gani amekuwa mnono sehemu gani yuko kadha haifai katika sheria haifai Mwanamume hatakiwi kuvaa nguo namna hiyo kwa hiyo ndugu zetu baadhi yao wanaovaa nguo ambazo zimeshika mwili ajue kwamba ni haramu katika sheria ya Uislamu isiyo dhaiqa imebana imetaitu ule mwili wake kiasi ambacho kama kama michoro vile kama mtu unavochora unamchora una mtu alivyo kwa ile nguo pia inamtoa shakili yake ile maumbile yake namna yalivyo ni haramu katika kustiri uchi kuna mambo mawili tuzingatie la kwanza isiwe nguo imembana na jambo la pili isiwe ni nguo shafafa ile transparent inaonyesha ndani ngozi yake mtu amevaa t-shirt lakini unaona ngozi yake ndani rangi ya ngozi yake waona kadhalika mtu amevaa nguo nyingine amevaa huku chini lakini unaona rangi ya ngozi yake hii anaambiwa mtu hajastiri bado uchi ikimbana ikatight inakuwa bado hajamstiri uchi kadhalika ikiwa nguo ni transparent inaonyesha pia mpaka ngozi ya ndani inaonekana pia mtu anaambiwa hajastiri uchi kwa kidhibiti cha pili kanuni ya pili kuwa nguo istiri uchi wake kwa kuzingatia mambo mangapi mawili isiwe imetaiti mwili wake kadhalika isiwe inaonyesha ngozi ya mwili wake hilo ni jambo la la pili ambalo nguo hiyo itakuwa ni haramu mtu kuvaa na kinyume chake ni kwamba isiwe na sifa hizo ndio itakuwa halali kwake kuivaa kidhibiti cha tatu kanuni ya tatu isiwe ni nguo ambayo yani alla yakuna fil libas tashabbuh bighairi almuslimin mwanamme wa Kiislamu asivae nguo inayofanana na wasiokuwa waislamu kuna mavazi maalum watu katika dini zao kuna mavazi mengine mushtaraka watu wanashirikiana muislamu anavaa kwa muislamu anavaa kama viatu mwanamume anavaa mwanamke anavaa viko viatu vya namna na kuna viatu hasa vya mwanamke na kuna viatu hasa vya mwanamume kadhalika kuna nguo hasa ya mwanamume kuna nguo hasa ya mwanamke inamhusu yeye nguo hiyo imetengenezwa ili avae mwanamume asili yake na kuna mavazi watu wametengeneza ili wavae watu wa dini fulani tunaona jamii fulani kama wale bohora wale wa Hindi utaona mtu wanajulikana dunia nzima wanavaa hivyo hivyo kofia zao hizo hizo dunia ulimwengu mzima wanavaa hivyo hivyo sawa kwa hiyo ni shakli yao katika dini yao na kuna nguo nyingine nguo za kawaida hizi watu wengi wanashirikiana kuvaa mtu amevaa jacket yake sweta yake yani ni nguo fulani tuvaa mtu lakini kuna nguo zafahamika kwamba hii ni watu wa dini kadha kwa hiyo mwanamume wa Kiislamu katika kanuni nyingine ya tatu ya nguo yake isiwe ni nguo ambayo inafanana na nguo za wasiokuwa waislamu maalum nguo zao nao kadhaa kwa hiyo hapo itaingia muislamu haifai kuvaa nguo ambayo itakuwa ina msalaba haizi kuvaa ni haramu sababu tayari kuna nembo ya dini ya watu wengine kadhalika na nembo nyingine kama zipo za alama za watu wa dini fulani muislamu asivae kama kuna watu wanaabudu kitu fulani alafu wana alama zao wanavaa wewe muislamu pia hutakiwi kuvaa hivyo usivae kwa hiyo isiwe ni nguo mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anakataza man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum mwenye kujifananisha na watu fulani jamii fulani basi yeye ni miongoni mwao hukumu yake ni hivyo ni kama wao hukumu yao hukumu yake ni kama wao na ndio maana katika hili katika hili si si mavazi tu yataingia mambo yote ambayo yanahusika na watu wa dini fulani ni dini yao wewe uka, ukaona yafanya hata hata maneno pia inawezekana kuna maneno matumizi hayo wanatumia wasiokuwa waislamu wenyewe neno hilo lafu wewe ukalitumia pia pia haifai mfano watu wanakuwa na sherehe au wana sikukuu sawa yani muislamu hawezi kumwambia siku muislamu mfano akamwambia happy christmas kwa sababu si neno lake yeye muislamu <laughs> yeye alimuhusu <laughs> maana yake nini eh maana yake nini maana yake wanasema ndio Sheikh al-Islam Ibn Taimia na Ibn al-Qayyim wakati anazungumza sema ni kama vile umwambia e, eh, ongera sana kwa, kusu, kwa kusujudia msalaba endelea ongera sana unampongeza sasa haifai asema anasema ni dhambi jambo kubwa kuliko mtu aliyezini wala aliyekunywa pombe kuliko hili lilofanya lakini inawezekana muislamu akaona kitu cha kawaida kwa hiyo katika hili la kufanana na wasiokuwa waislamu si mavazi tu itaingia hata mambo yao mengine katika taqalid kama kuna namna ya sherehe zao wanazofanya na wewe muislamu ukafanya namna ile mambo ya birthday yataingia hapo kwa sababu waislamu hawana birthday asli hakuna kitu hicho katika uislamu waislamu wameija kwa wasiokuwa waislamu kwa hiyo pia itakuwa haifai kujifananisha nao kwa hiyo katika nukta hii haikusudiwi masala ya mavazi tu yataingia mambo ya itikadi yataingia mambo ya muamalat kama harusi zinavyofanywa na wao na wewe ukachukua utaratibu kama ule ukaleta kwenye Uislamu pia ni haramu naelewana mashekhe kwa hiyo waislamu wana wana, wana, wana, wana, wana wajibu wa kujifunza uislamu wao sherehe kwa mujibu wa uislamu mazishi yao wanavyozika kwa mujibu wa uislamu harusi zao kwa mujibu wa uislamu ndio wanatakiwa kuwa hivyo na mazungumzo yao pia wanaozungumza ni mazungumzo ambayo yana athari ya dini yao ya uislamu huenda kuna salamu mfano Uislamu hauna kusalimiana bila kutamka yani salamu ya ishara peke yake hakuna katika Uislamu salamu ya ishara anayo mayahudi na manasara hivyo ndio alivyozungumza mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo wewe hata kama ndugu yako yuko mbali wamsalimia ukaashiria mkono tamka kidogo kidogo assalamu alaykum wa rahmatullahi sio upige kelele lakini leo inawezekana huyu muislamu na yule muislamu yule mpita kule na yule pita huku na yule anafanya hivi bila kutamka chochote manake wameiga wayahudi katika uislamu hakuna kitu hicho mnafahamu lakini naam au jambo hili haliko kweli labda mimi ninazungumza jambo geni hakuna hamulijui labda lipo halipo eh naam kwa asilimia kubwa watu wanaishi hivyo kwa hiyo muislamu anatakiwa afahamu hivyo narudi katika nukta ya, ya mavazi tumezungumza kwamba kanuni ya tatu vazi la mwanamume wa Kiislamu isifanane na asiyokuwa Muislamu nikasema hapo panaingia vitu vingi si nguo peke yake itaingia mambo yote yanayowahusu watu wa dini fulani muislamu hatakiwi kuiga mambo yale kwa hiyo kama ni mazungumzo kama ni namna ya ya kwenda labda kama namna ya kufanya kadha katika sherehe katika mazishi yao katika yote haya yataingia hapo kwa ile hadithi man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum kanuni ya nne katika vazi la kisheria la mwanamume wa Kiislamu alla yakuna fi اللباس alla yakuna lisiwe hilo vazi alilovaa libasa nisain ni vazi la wanawake yani mwanamme akavaa vazi la mwanamke na hapa kuna tambii nitaitoa kwa hiyo haifai kuvaa vazi la mwanamke au vazi linalofanana na vazi la mwanamke baadhi ya nchi wanaweza kuvaa wanaume na wanawake ikawa sawa sawa isipokuwa wanawake tofauti yao namna ya kujifunika tu lakini zile nguo zao sawa sawa yani mtu anaweza kushona kama vile ile leso akashona t-shirt yake hizo ni, ni nchi zao ziko hivyo kwa huku kwetu huwezi kuvaa hivyo <laughs> ukivaa hivyo utatuhumiwa sio utakuwa na tuhuma mutahamu <laughs> kwa nini umevaa hivyo eh? kwa hiyo asivae vazi la mwanamke hapa tambihi ninayotoa kuna baadhi ya watu wanadhani kwamba haifai kuvaa vazi la mwanamke ukitoka nje lakini ukiwa ndani unaweza kuvaa kwa hiyo mwanamume zavalisho ya mke wake kwa ndani si kweli ni haramu ni haramu kwa hiyo na mkeo siku nyingine akivaa kanzu yako akasema mimi nimevaa naona nimekukumbuka mume wangu mmevaa ni vipi nayo itakuwa lakini sitoki nje mimi niko chumbani tu itafaa hai haifai ni haramu kwa mtu kuvaa hata baadhi ya vijana mtu aweza kuwa tumesoma maboarding mtu akija kama humu katika eh, vyuo mbalimbali inawezekana mtu ametoka nyumbani mama yake amempa ile bwana ukioga utakuwa ujifutia maji sawa lakini mtu aweza kuivaa pia apewa apewa leso na mama ukienda huko ni hivyo wazazi wako hivyo wana mambo kama hayo mtu mwanae kimapenzi tu lakini mtu akaivaa haitofaa amjifunika sawa amjifutia maji fanya kama tauli vile sawa lakini nitazungumza kuvaa asivae mwanamme vazi maalumu la mwanamke kwamba hili asili ya nguo hii anavaa mwanamke muislam mwanamme asivae au inafanana na nguo ya mwanamke pia asivae ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam almutashabbihina min arrijali bin nisa mtume sallallahu alaihi wasallam amemlaani amewalaani wanaume wenye kujifanisha na wanawake walmutashabbihati minan nisaa birrijali na wanawake kujifanisha na wanaume ni haram haijuzu kwa mwanamume kuvaa vazi analovaa mwanamke asli yake haifai hivyo kidhibiti cha nne kidhibiti cha tano alla yujawiza alka'bain hii ni hasa kwa mwanamume nguo ya mwanamume isivuke vifundo vyake viwili vya miguu si masala kwamba jambo limekuja jana ujuzi hapana bali tangu mtume sallallahu alaihi wasallama na maswahaba ameishi hivyo kwamba nguo zao hazivuki katika vifundo vya miguu halimuhusu jambo hili imamu wa msikiti wala mwadhini wala ustadhi muislamu mwanamme vazi lake ni hilo ima mtu atavaa nusu ya muundi wake mguu wake au mpaka itateremka mpaka katika Kaab juu yake inategemea watu jamii yake wanavaa vipi wale watu wa dini katika jamii yake lakini kwa kuwa haijavuka sehemu ambayo imekatazwa kisheria hakuna neno sawa sawa ni kati, kati ya mguu wake au mpaka juu ya vifundo vya miguu yake nikisema hivyo naeleweka haifai nguo ya mwanamume kushuka ikafunika hivi vifundo vyake vya miguu ikashuka chini iwe juu yake Mtume صلى الله عليه وسلم ametoa maelekezo kwanza katikati ya mguu wake kama hivi vile kwenye soksi yangu mfano nguo kama kutoka mpaka hapa au mpaka hapa hiyo sehemu yote katika sheria inafaa kuvaa hivyo ni haram ma tahta alka'bayn fa fi an-nar hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم kile kilichozidi kilicho chini ya vifundo viwili vya miguu ni motoni mtu vitamuingiza motoni hiyo ni hadithi ama kuburuta nguo yake ni adhabu zaidi ya hiyo sasa kwa maana la yanzuru Allahu ilaihim يوم القيامه Allah hatomwangalia siku ya kiyama kwa jicho la huruma wala yuzakihim wala hatowatakasa watu namna hiyo wala huma adhabun alim na watapata adhabu chungu yenye kuumiza kwa sababu mwanamume ameiburuta nguo yake angalia uislamu ulivyo umekuja kukufahamisha mpaka kiasi cha nguo yako uivae mpaka wapi maelekezo ya mtume sallallahu alaihi wasallam kweli vaa nguo yako lakini ivae mpaka wapi isivuke hapa isiwe hivi isiwe hivi wewe ndio unatoa picha ya Uislamu kwamba Muislamu yuko hivi vile alivyovaa kadhalika kanuni ya sita kabla ya mwisho ya saba ni alla yakuna fil libasi tabdhirun wa israf isipatikane israfu katika mavazi mtu ukavuka mipaka kitu ukihitaji na watu katika mavazi mtofautiana mtu mwenye tajiri atavaa kwa mujibu wa utajiri wake sio na maskini atavaa kwa mujibu wa maskini wake lakini mtu asifanye israf inawezekana nguo ameivaa bado inahitajika nguo anaweza kuiharibu tu kwa sababu ana uwezo wa kununua nyingine asijali au ana uwezo kumpatia mtu mwingine akaivaa mtu akazitupa ovyo ovyo nguo zake au viatu vyake kwa sababu ana uwezo wa kununua kitu kingine kipi akavaa haifai mtu kufanya israf wala tusrifu msifanye israf كذلك الله سبحانه وتعالى من القرآن يسمى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وبذريف ملاك وين كفوج مالي mali yake mtu anaifuja haitumii sawa sawa wale wabadhirifu manake mtu anaifuja mali hana mpangilio katika matumizi yake anaharibu ile mali yake katika kutumia anatumia hovyo nakataza hilo ni ndugu wa sheitani watu wenye kufanya hivyo wakana shaitanu li rabbihi kafuran na sheitani amekuwa ni mwenye kukufuru mno kwa Mola wake kwa hiyo haifai kuwa kuwa ndugu yake na kumuiga na kumtii katika yale anayoyaamrisha na kanuni ya mwisho ya saba katika vazi la mwanamume wa Kiislamu alla yakuna e, libasa shuhura isiwe ni vazi unavaa kwa ajili ya kutafuta umaarufu katika swala hili kutafuta umaarufu inawezekana ukavaa nguo ambayo watu wote hapa hawawezi kuinunua ni ghali mno ili watu waonyeshane kwamba ah, unaona si mchezo nguo nani anaweza yani ikawa watu umashuhuri na umaarufu kwa watu sababu nguo uliovaa watu wote hawana uwezo wa kuinunua hiyo pia inaingia katika mambo ya ya, ya shuhura au mtu mwingine anasema akavaa nguo ya zamani watu akivaa miaka ya sabini huko sawa huko 70 kwa mtu akivaa huko huko jifanya nayo mvaa atokea kama kibabu fulani hivi yani wataka watu wakushangae pia hiyo haita imechakaa nguo kuu kuu hivyo ndio ukavaa nataka ukatokeza katika jamii ya watu haifai mtu kuvaa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallama anasema man labisa thauba shuhratin mwenye kuvaa nguo ya kutafuta umaarufu albasahu Allahu yawm alqiyama na, na Allah atamvai atamvalisha yeye siku ya kiyama thauban mithlahu nguo mfano wake thumma talhabu fihi an-nar au tulhabu fihi an-nar kisha utawashwa katika nguo hiyo moto atavalishwa nguo ile mfano wake fitawashwa moto kwa hiyo haifai hivi ni hizi ni kanuni saba kuhusu nguo ya mwanamume wa Kiislamu na kuna mambo mengine mtu kuvaa nguo yenye mapicha haram viumbe vyenye viumbe vyenye roho mtu aweza kuvaa nguo yake imechorwa simba au chui au paka hmm. na mfano wanyama wanyama wadudu wadudu wadogo wadogo katika mtu anaweza kuvaa katika katika nguo yake lakini pia kuna mavazi mengine inawezekana mtu katika swala asivae tofauti na nje ya swala hawezi kuvaa mtu nguo yenye maandishi katika swala haifai hasa ikiwa yuko mgongoni haifai hivyo kadhalika mtu kuvaa katika swala nguo ambayo asili yake ni bia, ya, ya kutangaza biashara mtu amevaa nguo yake imeandikwa sijui pata mchele safi sio kadha wa kadha e, pata unga wa ngano safi hivi eh, manake haifai katika msikiti kutangaza biashara ile asili wao wamechapisha wale waliotoa ni kwa ajili ya kutangaza ile biashara yao haifai mtu kuvaa katangaza biashara msikitini ni haramu na mfano mambo kama hayo hasa vijana wa sasa watu wanavaa jezi za timu nyingine kampuni za bia za kutengeneza ublevi kadha lakini mtu anavaa katika katika katika fulana yake kuna mambo kama hayo baadhi ya nchi au baadhi ya jezi utakuta zina msalaba msalaba huko mtu anavaa hivyo mm. na mfano wa wa, wa, wa, wa, wa mavazi kama hayo pia ni ni haramu katika sheria nadhani ni niishie hapo katika upande huu upande wa wanaume kwa sababu pia na kueleza katika upande wa kina mama na wanawake pia na wao mavazi ya kisheria vidhibiti vyao kwa sababu tofauti na na mavazi ya wanaume labda mambo mengine yanaweza kuja katika maswali kakumbuka hili au nikakumbuka lile ambalo nimeliacha na insha mambo mengine yatakuja kueleza wakati mwingine e, na mtatusame kwa taksir kiasi cha mapungufu tulionayo kutokana na maarifa na ilmu yetu chache kwa hiyo tutosheke na hayo insha taala